Altinin, Oltën dhe Lorin çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 në këto valë në këtë ekran. Miq, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike përpara. Sot është e mërkurë, më fal e enjte. Mhm. E mërkurë ishte dje. Po, data është 7. E lëre mos e pyt. Se sa është data? Sikur po ikën edhe Po ikën, po ikën. Po ikën edhe Champions League. Po. E pe ndeshjen mbrëm ti. Mbrëm e trishtë. Ai për çka ke atë? Po, Pse flet? Zjezor. Më mirë themi që nuk e pam. Unë s'do bëj emision fare sot. Erdhi një tjetër pastaj, një Neymar, Neymar. Seç e kishte ai. Oh, varja. Për uh, tifozët e Bayernit është një ditë e vështirë sot, kështu që ne do të mundohemi duke uh, luajtur këngë gjermane, t'jua bëjmë pak më të lehtë, pak më të lehtë uh, klubin e mëngjesit sot. Ne duke pirë birra. Apo jo. Ne duke ngrënë salçiçe, Olta, në rastin tënd. Por uh, gjithsesi, do do të jetë një një mëngjes gjermanik, kështu për uh, Për kompensim pas atij drurit që hëngëm dje në Barcelonë. Ai sa keq më vjen. Gjithsesi, um, ja ku jemi edhe një herë, unë Blendi bashkë me Jerin, Altinin, Oltën, Altini është në ato gjërat andej, po. Po, po, po skuq vezët edhe salçiçën mm, tënde po, gjermane. Po, po. Kthehemi pas pak me më shumë në Club FM 104, mirëmëngjes të gjithëve. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1663, në Londër, në mbikëqyrjen e mbretit Charles i II u hap teatri i parë. Në vitin 1847, u themelua në Filadelfia Shoqata Mjekësore Amerikane. Në vitin 1912, Universiteti Columbia miratoi planin përfundimtar për dhënien e çmimit Pulitzer në disa kategori. Në vitin 1919, erdhi në jetë politikania argjentinase Evita Peron. Në vitin 1939, Gjermania dhe Italia njoftuan një aleancë ushtarake dhe politike të njohur si Boshti Romë-Berlin. Në vitin 1940, Winston Churchill u bë kryeministër i Britanisë. Në vitin 1946, është themeluar kompania Tokyo Telecommunication Engineering, e cila më vonë njihej me emrin Sony. Në vitin 1968, Leonid Brezhnev u bë presidenti i Bashkimit Sovjetik. Në vitin 1975, Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Ford deklaroi fundin e luftës së Vietnamit. Në vitin 1982, këngëtarja Diana Ross mori një yll në rrugën e famës në Hollywood. Në vitin 1998, kompania kryesore Mercedes-Benz ra dakord për të blerë Chrysler Corporation për më shumë se 37 miliard dollarë. Sot është dita botërore e fëmijëve jetimë nga SIDA, një ditë për të nxjerrë në dritë realitetet e fëmijëve që kanë humbur prindërit nga AIDS dhe me shpresën se brezat e ardhshëm nuk do të vuajnë humbjen e një prindi. Ndikimi i AIDS-it është ndier shumë qartë tek fëmijët në Ugandë ku 1.2 milion nga 2.7 milion jetimë kanë humbur një ose të dy prindërit. Sipas vlerësimeve, mbi 16 milion fëmijë janë jetimë nga AIDS, por dhe shumë të tjerë janë prekur nga kjo sëmundje.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 maj, data 7 maj ditë e enjte, edhe pak edhe fundjava po afron. Kujdes se Duhen plane për këtë, nuk e di nëse keni filluar juve, por uh, unë për vete do jem i përfshirë në ca gjëra këto fundjavat në vazhdim. Ka një grup të organizatave të shoqërisë civile, mm -hmm. uh, janë rreth 15 organizata të ndryshme, të cilat kanë organizuar debate midis uh, kandidatëve të ndryshëm në 10 nga bashkitë kryesore të vendit. Mm -hmm. Duke nisur nga Kukësi, Lezha, Shkodra, Puka, Durrësi, Kamza, Tirana, Fieri, Vlora, Korça. Dhe në këto debate do të përballen kandidatë, të cilët me qytetari dhe me respekt për njëri tjetrin do duhet që të ndajnë disa nga planet që ata kanë për qytetet në katër vitet e ardhshme, po, dhe dhe të dëgjojnë nga qytetarët, nga të rinjtë që janë pjesë e këtyre organizatave mm -hmm. që banojnë në këto qytete, se cilat janë disa nga problemet që ata kanë në lidhje me qeverisjen vendore. Mm -hmm. Dhe çfarë uh, është bërë gjithashtu tjetër është që përpilohet një listë me nevoja që qyteti ka me aspirata që të rinjtë kanë në këto qytete, që quhet kontratë sociale. Dhe kjo nuk është një kontratë ligjore, por është një kontratë ëm um, si thua, morale mm -hmm. që këta kandidatë ftohen ta firmosin duke marrë përsipër që 1 2 3. Unë shpresoj që të mbeten 1 2 3, se po u bënë 5 gjëra, pastaj fillon firoja, por eh, të paktën 1 2 3 gjëra të marrin përsipër që t'i kenë parasysh e të bëjnë çmos eh, që ta çojnë përpara, ta ta ta realizojnë pra diçka. Dhe unë do t'i moderoj këto debatet. O, sa bukur. Ë, do t'i do do do jem në atë rolin e moderatorit, do vendosem në mes për uh, duke filluar që nga kjo fundjavë. E deri me datë Unë nuk e di sa i bie, 30. Jo 30 deri në 13 qershor më duket. Ah, Çdo fundjavë unë kam mhm. e kam kështu me me moderim debat. Po që do udhëtoj një çik nëpër Shqipëri. O sa mirë, eh. kjo është një gjë. Ta kam zili. Ja, më ke zili ti mua, po se ty ty të mungojnë rrotat për vete. Ti ke katër copë. Apo tetë, sa ke? Kam shumë fat. Eh, pra. Kështu që mos ma ki zili, por. E ke, po kot. Do kem pak të zënë këto. Edhe do kem nevojë edhe për frymëzim, edhe të hënave kur të vij këtu ngaqë jam i lodhur. Mhm. Po. Edhe nëse të shtunën kam qenë në një qytet, të dielën kam qenë në një qytet tjetër. Janë lodhur këmbët. Janë lodhur këmbët. Unë shpresoj që gjërat të shkojnë mirë, dhe të mos ketë nevojë që ta debatojmë kështu, ta ta bëjmë moderimin me me kamzhik, por uh, por do doja nga ju vajza që të më mbanit kështu si me po, pekule, apo më kur të vij të hënave Nga një masazh. Nga një masazh, po si më kuptove ti? Po si të kuptova? Intuita e ultës. Jo këmbësh, se s'ka kuptim. Po, në një masazh kështu. Të vogël për Blendin. Po, do shoh. Po. Rozi, faleminderit. O, a kemi një frymëzim për sot? Patjetër që po. Dhe sot kam zgjedhur një shprehje nga një autore amerikane për libra për fëmijë, por bëhet fjalë për shumë vite më parë, e ka emrin Annie Fellows Johnston. Mm -hmm. Dhe shprehja është kjo. Njerëzit kanë nevojë për të qeshur ndonjëherë më shumë se sa për ushqim. E di që më duket se kemi një gjë nga Annie Fellows Johnston. Duke e e, e, e po. Dhoma e përrallave. Më duket se kam parë këtu. Po, e shikojmë pak atje, e ke E di ku duhet ta kesh është në atë pjesën në kubin e bardhë, lart, më duket se është ajo që është më majtas. Nuk jam i sigurt nëse është nga Annie Fellows Johnston. E para fare majtas. Ose ajo bluja, bluja? Është ajo? Jo, s'është ajo, është tjetër, e mirë. Hajde, s'ka gjë, do e gjejmë një, një libër nga. A s'kemi kohë tani. A s'kemi kohë tani ne se 3 orë ç'do bëjmë? 3 orë po, dakor. Do e gjejmë. Mirë, uh, mbas pak do të vijë Jamie Woon këtu në klubin e mëngjesit miq të dashur me më shumë muzikë. Tani kemi një ndërprerje fare të shkurtër publicitare, do të bëjmë edhe një pyetje për ditën e sotme në klubin e mëngjesit vetëm mbas pak. Tani 7:17. Jamie Woon, miq të dashur, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Ora 7.25 minuta, unë jam Blendi së bashku me Jerin Mirëmëngjes Oltën edhe me Lorin, sot në mëngjes edhe Altinin duke uh, Duke ardhur, por, por uh, Para se të shkojmë tek të tjerat, unë doja që t'ju bëja një pyetje Juve, um, se, uh, është kshu si një gjë. Vjen vera, për shembull, dhe unë kam e kam shumë fiksim rehatinë e vë të parën mbi të gjitha. Edhe njerëzit më shikojnë në rrugë, shu që mund të më kenë parë në ndonjë një kshu studio me kravate, me kostume, ku di unë se çfarë. Mm -hmm. Edhe thonë, uh, sa sportiv zotnia me shapka, pantallona të shkurtra. Ke parasysh. Dhe kam shumë qejf që të rri rehat. Se është, është nxehtë, është Dhe kur është nxehtë. Është nxehtë. Normal. Është nxehtë dhe njerëzit, ku di unë, kam qejf të eci, nuk dua që të kem gjëra kështu, as me mëngë gjata, as xhaketën, as kravatën, as as pantallona të gjata, as çorape, këpucë të veshura. Dua kështu sa më fresko, e ke parasysh? Po vetëm se vjen një moment, pastaj Varet edhe nga vendi se ku po shkon, se nuk po, mund të shkosh më në një gjë, në një pritje, ku di unë se çfarë, në një diçka serioze me atë lloj. Me atë lloj veshje. Po. Tani pyetja kjo është për ju. A ju e përshtasni veshjen sipas vendit ku po shkoni? Apo keni stilin tuaj? Se ka njerëz për shembull të cilët kudo që shkojnë, nuk po them se ky rasti im ndoshta nuk është më i miri. Mhm. Mm Se të gjithë veshin sandale etj etj dhe nuk shkojnë Normal. në dasëm me me Me shap me shapka me me gisht, po. Mirë e the. Por uh, por megjithatë ka njerëz për shembull, të cilët uh, stilin e vet e kanë e kanë shumë tipik, e kanë uh, të fortë, e kanë domethënës personal me ngjyra ama, ose pa ngjyra, apo ku di unë si e kanë, por uh, stili i tyre është stili i tyre dhe nuk e ndryshojnë kollaj. Ka njerëz të tjerë pastaj të cilët kanë atë vetinë, ndoshta si unë pak që Kur është mundësia direkte shkon në në fiks, domethënë tek tek pantallonat e shkurtra. Direkt te rehatllëku. Dhe herë tek rehatllëku, por në raste të tjera pastaj kur të duan, mundet pa pa pa pa pa, pa edhe mbërthehesh edhe shtrëngon kravatën edhe mm. bëhesh njeri tjetër domethënë. Tan. Tani kjo është pyetja që kam për ty. Ti e, e konsideron veten tek të parët? Ata që kanë një stil po, stil tipik që dallohet, që ky është stili i Jerit, domethënë kshu vishet Jeri dhe Jeri kshu vishet, edhe kur përshtatet, përshtatet Përshtatet deri diku, por mm -hmm. prapë se prapë ruan ato elementet e vet, apo jeni uh, stili kameleon që ndryshon simbas, uh, simbas nevojës, simbas rastit, siç e kërkon adeti që... Mm. Që po kryhet. Jo, unë bëj pjesë te grupi i parë, që kam stilin tim dhe në momente kur duhet të jem pak më serioze përshtat stilin tim, por nuk është se dal totalisht nga ajo lloj mm. gjendje që kam. Po se po mendoj edhe unë se ti s'mund të dalësh për shembull, nëse ke bërë flokët pink. Tam. Ose ose ndonjë purpur, ndonjë gjë po. E po. Do ndryshosh thjesht modelin e flokëve. Do ndryshosh, por ajo mbetet ngjyra e vet. Ajo është, mm. por është do ndryshosh pak stilin në krehje, kaq. Ti kë preferon? Preferon këtë që të jetë një stil i i i dallueshëm, një stil që është i yti, që është është origjinal, që është Që është i fortë në këtë lloj? Sepse kur ti krijon këtë një lloj stili të caktuar, unë kam këtë që dua të jem rehat mm. gjithmonë, mm. nuk është se dua të jem rehat në momente të caktuara. Po. Dhe normalisht uh, prandaj kam uh, stilin tim dhe kur duhet që të jem pak më serioze, përshtas të njëjtin stil, por në një formë tjetër, po. E ruan domethënë këtë. Absolutisht. Nuk e di se çfarë bën Olta, se Olta ka ka një stil të vetën gjithashtu që quhet po, stili i stili normal. E kemi thënë që është stili kështu, stili i zakonshëm. Jam shumë e thjeshtë në fakt, shumë shumë sportive, por në disa raste më duhet të vesh edhe një gjë serioze, për shembull, një fustan serioz, një krehje, diçka më ndryshe. Një fustan serioz apo pak taka? Pantallona, pantallona kostum. Po edhe kështu, pse? Pantallona jo? varet, varet nga nga festa po themi, ku po shkojmë apo një takim pune apo. Po mirë, në, nëse do duhej për shembull, nëse do visheshe për qejf edhe nuk do të kishe fare detyrime. Fare, çfarë do vishje? Xhinse atlete. Xhinse atlete. Ose sandale të sheshta. Mhm. Kjo është ajo që do të shkurtra, po. Nuk e ke problem për shembull që të shkosh do blesh bukën? Jo, absolutisht. Jo. Ose do blesh qepë, për shembull, jo, qepë të njoma aty poshtë. As e vras mendjen fare. Se çfarë do thonë ato gratë? Jam shumë e fshatit për shembull. Kjo vetëm të jetë këmba rehat, po themi, apo të mm. jem unë rehat edhe as. Ose në rastin e xhinseve Këmba deri lart rehat. Po të jetë këmba. Këmba, shpina rehat e tjera ashtu. Po, shumë mirë jam. Më këta, nejse. Tim ke vënë re tani, pse pse flet? Jo, jo, unë po po më unë unë flas vetëm për vete, ne bëjmë një program këtu, është është pak kështu emetim, emetim. Të stilim. Shumë mirë. Ë, uh, dua që të bëjmë një pyetje, miq të dashur të parën nga lajmet, sepse uh, ka bërë bujë gjatë uh, ditës së djeshme. Kjo ndarja e ose dalja e e një përgjimi që i është bërë kryeministrit gjatë një takimi elektoral nga sa kuptohet në qytetin e Shkodrës, ku ai ka qenë me njerëz të Partisë Socialiste e tjerë, ëm dhe dikush, dikush atje e ka përgjuar tani. Ka lloj-lloj teorish të konspiracionit në këtë rast. Për shembull, ca thonë që ë ia ka bërë LSI-ja. Se LSI-ja gëlon me kështu. Ca të tjerë thonë e ka bërë vetë. Ia ka marrë dorën. Po, ca të tjerë thonë ia ka bërë Berisha, domethënë ia ka, ka futur Berisha njerëz të vet. Ëm uh, për ta regjistruar, është regjistruar zëri i kryeministrit në një në një mbledhje atje dhe gjërat që ka thënë ai. Të tjerë thonë që e ka bërë vetë Rama që uh, në këtë mënyrë tërthorazi të bëjë një apologji për shkak të gabimeve, por pa pa dal ta ta ta bëj tërthorazi sikur po ua thot atyre njerëzve po sepse sepse ai ka përdorur një shprehje që sot mund ta gjeni edhe në ë uh, faqe kryesore të gazetave se është zbardhur kjo mm -hmm. në Facebookun e zotit ish kryeministër i cili e ka hedhur videon dhe Uh, nuk është video, është një foto e Ramës dhe është është një regjistrim zanor, pra, është një regjistrim mhm. zanor. Po pyetja që un kam për ju është kjo, Ai flet për drejtorë, të cilët u kanë bërë këtë gjë. Çfarë u kanë bërë? U kanë bërë këtë gjë. Mm. Partisë Socialiste ose po. pushtetit. Çfarë u kanë bërë? Mhm. Mm Një gjë që s'është e mirë. Kuptohet. Ju na keni bërë këtë gjë, ka thënë ai, ose po na bëni këtë gjë. Dhe Dhe për këtë ka bërë një kritikë pra. Çfarë është kjo gjëja? Cila është shprehja që ka përdorur ai? Është një shprehje frazeologjike. Mm -hmm. Ne e dimë kryeministri ka përdorim të mrekullueshëm të gjuhës shqipe dhe në këtë rast nuk nuk ka ceduar. Kështu që um, kjo është shprehja 069 20 70 222, cila është në këtë numër dërgojeni. E të shikojmë se kush do të vijë i pari që të ta fitojë edhe këtë çmimin e parë për uh, ditën e sotme do të jetë një çift biletash për në Cineplex Për ata që e dinë, filmi është Child 44. Mm. Child 44. Fëmija 44, 44. është edhe Hot Pursuit, ndjekje e nxehtë. Që ndjekje duken interesante. Duken interesante. Mm. Shikojmë edhe trailerat pas pak tek Klubi i Mëngjesit. Tani një ndërprerje fare e vogël dhe do të vijmë me muzikë nga Hozier, miq të dashur, quhet uh, Take Me to Church. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her. Un kam gati edhe anagramën për ditën e sotme, është është një emër vajze, një vajzë e mhm. mirë, ka mbaruar juridikun, por i pëlqen të shkruajë. Dhe si e ka emrin kjo vajzë? E ka emrin Arinda. E di çfarë Arinda, jo Erinda. Po me A, Arinda. Arinda. Mm. Emër i bukur. Ëh. I veçantë. Mund ta kishte edhe Erinda. Miq të dashur, është anagrama që kemi për sot në mëngjes. A R I N D A R O P E. Arinda Rope. Olta, cila do të jetë dhurata? Do të japim një orë nga Primi Moçis. Okej, okay, një orë nga Mishtan tek Primi Moçis, është do të japim për Arinda Rope. Kujdes. Është Nuk është e vështirë, ëh? Jo. Nuk është e vështirë. Jo, nuk është e vështirë. Kujdes. që ishte një kontrabandist i zogjve të rrallë. Aha. Çfarë kishte bërë zotëria ishte Kishte- që kishte marrë 24 zogj uh, të rrallë të llojeve të ndryshme Mm. kuptohet. Janë të shtrenjtë Por këta. që uh, nuk lejohet që t'i kalosh nga Indonezia drejt se ky do nisej drejt Britanisë dhe është diçka e ndaluar, por ai ka gjetur një formë uh, mjaft interesante dhe shumë makabër në të njëjtën kohë për t'i fshehur këta zogj të rrallë sepse i ka vendosur Blendi në shishe plastike. I ka futur. Oh, mirë, paska menduar. Oh, po është e tmerrshme. Mm. Vërtet është e tmerrshme, e tmerrshme. Uh, un po mundohem të të dërgoj një foto, por e paskam pak të vështirë mm -hmm. në këtë mhm. moment. Ah, s'ka gjë. Megjithatë, ai është arrestuar dhe uh, të 24 zogjtë e rrallë janë gjetur të futur nëpër shishe plastike në mënyrë që Tani ky shishet, po shishet ku i kishte futur më mirë se zogjtë. I kishte futur në një kamion shumë të madh ku transportoheshin mallra të ndryshme për konsum të përgjithshëm. Konsum, po. Dhe ndërkohë aty kishte vendosur edhe këto shishet plastike për mm. mos rënë në sy. Megjithatë është kapur dhe tani do të japi, domethënë do të marrë dënimin e tij dhe vetëm një zog i tillë Blendi arrinte që të kishte vlerën e 650 pound. Më vetëm një zog kushtonte përafërsisht 650 pound për zog. Për zog. Dhe ai kishte 24 të tillë të vendosur në mënyrë të tmerrshme brenda shisheve mhm. plastike. Bëhet fjalë për këto shishet e vogla, siç konsumojmë ne ujin, të vendosur zogu brenda shisheve plastike. Ne shohim se thonë janë në zog. Gjynah se duken duken si shishe me qumësht këto, po janë zogj të bardhë aty brenda. Mm. Ky Andi Sulejmani e paska kapur. Që nga oficeri i portit. Çfarë emri Andi Sulejmani, nuk është në Shqipëri. Po. Nga Indonezia ça të bën në. Po, pra, kështu duket. Një kulturë e tillë. Sa afër paskemi qenë me këtë. Po, pra, Andi Andi Sulejmani, miq të dashur, ky është Andi Sulejmani i autoritetit portual në Indonezi atje. Kush do ta besonte? Që kanë kapur këta zogj të futur nëpër shishe plastike. Ah, sa mm. gjynah me vërtet. Po marrin, shikoj. Jo, ata nuk janë të ngordhur, se ata nuk e kanë mbyllur tapën. E kanë lënë që mund të mund të ende mund të marrin marrin ajër. Ai ka marrë shishen, e ka prerë i ka prerë pjesën e fundit të po. shishes, e ka vendosur. I ka ngjeshur pastaj zogjtë brenda. Nuk është se e kanë vendosur tapën, i ka lënë që të marrin frymë, mhm. por forma është vërtet makabër. Makabër është. S'ke s'ke çfarë. Okej, okay, ja dhe Andi Sulejmani edhe një herë Andi Sulejmani Kthehemi pas pak në Klubin e Mëngjesit me më shumë Miq të dashur ju përshëndesim që të gjithëve Ju urojmë ditë fantastike Unë jam Blendi bashkë me Jerin, Altimin, Oltën edhe Lorin në Klubin e Mëngjesit Çdo mëngjes me juve nga 7 në 10 Jess Glynne do të vijë tani me Hold My Hand Pas pak kemi dhe emra fituesish lidhje me lojrat që kemi bërë deri tani në Klubin e Mëngjesit Mhm. Doja të pyesja Oltën nëse kemi fitues në lidhje me uh, shprehjen që ka përdorur kryeministri në një regjistrim audio që ish kryeministri ia ka nxjerrë në Facebook, ë uh, ku ai ishte duke folur me drejtorë, shefa etj etj etj etj dhe ka thënë se po na nxirrni bojën. Po na nxirrni bojën. Pra, sa për dy po na. Fituese e dy biletave për në sinë. Bojën është. Bravo Vali. Shprehje shqiptare që do të thotë mm. uh, po na turpëroni, po na turpëroni. Po na hiqni fytyrën. Okej, okay, megjithatë u ka thënë ndonjë gjë tjetër. Mundet ta rikuperoni këtë nëqoftëse merrni vota. Vazhdoni ashtu. Në votën. Është shansi juaj për ta shpërblyer. Ëm um, anagrama. Sa njerëz po aludojnë, thonë këta nuk e bëjnë punën ose përfitojnë ndonjë gjë kështu padrejtësisht, por që ky është rasti për të për të investuar. Arinda Rope është anagrama për ditën e sotme. Arinda Rope, miq të dashur në klubin e mëngjesit, kujdes. A R I N D A R O P E. Arinda Rope, çfarë do të thotë? 069 20 7222 Olta ka dhënë në dispozicion, mm. po, një orë nga miqtë tanë tek primi muaqës, për atë që do të vijë i pari me përgjigjen e saktë të anagramës, Arinda Rope, në klubin e mëngjesit. Ndërkohë uh, ju e mbani mend me siguri se si vitin e kaluar, në këtë kohë ishim të gjithë duke hedhur uh, kova të mëdha me akull mbi kokë, me akull dhe me ujë. Mm. Ajo që ishte e famshmja Ice Bucket, mhm. Ice Bucket Challenge mm. që u bë për uh, ALS-in, për atë sëmundjen e rëndë ashtu, dhe ngriti ndërgjegjësimin në një nivel të jashtëzakonshëm. Njëra prej uh, grave që e bëri këtë ishte edhe një oficere e policisë në Los Angeles me emrin Jamie Robinson dhe ajo bëri uh, videon e vet mm. ku ngre një kovë si kjo që shikojmë në ekran është një kovë 20 litroshe. Oh, 20 litroshe, po e ngre wow. kovën 20 litroshe dhe e hedh mbi kokë dhe bën atë që bënë gjithë njerëzit që bënë Ice Bucket Challenge. Dhe deri këtu gjithçka është okay. Përveç faktit që tani ajo është në telashe të mëdhaja, pikërisht për këtë kovën që hodhi në kokë. Po pse? Po Sepse në kohën kur bëri këtë challenge, mm. Jamie Robinson ishte me leje për shkak të një plage që pretendonte se kishte marrë mm. në fundshpinën e saj. Domethënë ajo ankohej që gjatë gjatë shërbimit Ishte përplasur diku, s'e kujtoj se çfarë? Ishte plagosur dhe kishte dhimbje mesi. Dhe për këto dhimbje mesi ajo nuk shkonte në punë. Midis uh, datës 31 maj dhe 21 gusht për shembull vjet, Jamie mm. Robinson e kishte bërë pushim. E kishte bërë pushim. Dhe në këtë kohë shkon edhe ngre kovën 20 litroshe. Dhe hetuesit që janë marrë me këtë punë e kanë gjetur videon, e kanë parë, kanë thënë, "Një sekondë, nuk duket sikur kjo ka probleme me me, me fundshpinën, po si mundet një njeri që ka probleme me fundshpinën të ngrejë një kovë 20 litroshe me një lehtësi të jashtëzakonshme. Ëh, mm. uh, dhe ta hedhë në kokë, duket sikur Jamie thonë ata bën kot sikur është sikur është e sëmurë. Po, e, e bukura është që nuk është e para herë, pasi kjo është e dyta herë që Jamie ka marrë një pushim të gjatë, ka marrë një pushim një vjetor për shkaqe të ngjashme një vit përpara. Gjatë periudhës uh, që ajo ka ndenjur në shtëpi është paguar nga shteti 117.000 wow. dollar amerikan. Oh, po, po. Sepse ishte një vit i tërë dhe ka marrë gjithë ato dëmshpërblime që i takonin, domethënë ka dalë në kemp. A ku di unë sa mund të quhet ajo? Mhm. Por një një vit 117000 dollar amerikan të përfituara dhe tani dyshohet se edhe herën e parë, edhe por edhe herën e dytë kur ngrinte kovën 20 litroshe, kjo Ka qenë si kokra e mollës. Ka qenë si kokra e mollës dhe ka bër gjoja sikur ka qenë smurë për të ndenjur në shtëpi, për të ndenjur pushim e për të përfituar pastaj para nga taksapaguesit. Qyl. Ë, në një mënyrë qyl. Edhe prandaj po them ja kur nisesh për mirë, bën bamirësi edhe e ha vetë. Ky është rasti po. i po, gënjeshtra i ka këmbët e shkurtra, kot po. nuk thonë, kështu që. Gënjeshtrës nuk i dhëmb mesi. Ja. Ja, Gënjeshtra gënjen kur thotë se më dhëmb mesi. Ashtu i bie. E di ku të dhëmb mesi. Bayern Munich. Po, nga mesi. Bayern Munich i dhëmb mesi. Po, shumë. Ai ai ai. Keq më vjen valla. Ah, sa keq të vjen ty. Bayern Munich. Po s'ka gjë se tani po kur fitojnë 7 me 1, 7 me 0, hë? Ai nuk e di tash kur fitojnë. Si ndihen? Po tash në jetë ka edhe humbje, edhe fitore. Ka është vërtetë kjo. Dëgjo, ëm, um, Këtu tek tek teta, mund të dëgjojmë një, a mund të dëgjojmë një këngë gjermane për momentin? Po pse jo? Se mos i pëlqen mos u pëlqen këtyre të Bayern Munich. Gjejmë këngë gjermane miq të dashur për Bayernin e rrahur mbrëm. Uh, se këngë spanjolle nuk do luajmë sot në Club ja, FM, as këngë spanjisht. Nesër. Okej, okay, nuk ka vërë ndodhur, por uh, për momentin tani para se të largohemi dhe të shkojmë tek uh, më shumë muzikë miq të dashur dhe lajmet e orës 8, unë doja që të bëja një tjetër pyetje nga aktualiteti, nga prit, aktualiteti, prit se di, po, prit prit se di, uh, në këtë radhë, meqë u ndalëm te kryeministri Rama dhe përgjimi që është bërë atij, mm -hmm. po mhm. shkojmë te kampi tjetër, kampi opozitar. Tam. Ë uh, Zoti Basha nuk ka ndenjur në Tiranë edhe pse është kryetari i Bashkisë Tiranës, por është duke e zhvilluar fushatën kudo përveçse në Tiranë. Kudo përveçse në Tiranë, sot uh, do dali tek Fevziu nga sheshi Skënderbej, një gjë që është Se Fevziu është në Kubë, kështu që i bie të jetë me regjistrim, mhm. por ëm um, Po do jetë gjithsesi. Do jetë, po, do jetë nga sheshi, nga sheshi Skënderbej ose siç njihet ndryshe, se si, si njihet ajo pjesa ashtu. Lines, nga Lines si po. po, po. Tirana Lines. Ai lloj epiteti. Thonë Tirana Lines, Tirana Lines, po gjithsesi. Ëm, um, atëherë, pyetja është kjo. Ka pasur një incident fushata e Zotit Basha. Mm -hmm. Ka ndodhur një incident miq të dashur në këtë qytet të vogël, të qetë dhe shumë të paqtë zakonisht të Shqipërisë. Pyetja është në cilin ku ka mhm. ndodhur që gjatë fushatës që po bën Zoti Basha të ketë ndodhur një incident, një përplasje atje. Okej. Okay. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Kjo është prit prit e di me pyetje nga lajme dhe aktualiteti gjëra që ndodhin rreth nesh.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 Hello, mirë se keni ardhur në orën e dytë në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ora tani është 8:08 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Oltën, Jerin, Lorin, çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10. Në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV kemi fitues, kemi fitues për uh, anagramën e ditës së sotme që ishte Arinda Rope, pati njerëz që e kishin dërguar mbrapsht uh, zgjidhur si Arinda Rope. Oh, po, vërtet. Po. Ëm, um, sa njerëz nuk e dinë çfarë është anagrama dhe thjesht thonë Arinda Rope, Arinda Rope. Shkruaj një mesazh dhe dërgoj mbrapsht. Atëherë, Arinda Rope ishte Perandoria. Bravo! E ka gjetur Nebiu, fiton orën nga Premium Watches. 947 i mbaron numri. Nuk e ka gjetur vetëm Nebiu, sigurisht, po, por Nebiu ka jo. qenë i pari që e ka zbuluar të themi kuptimin e anagramës. Arinda Rope është perandoria. Shumë mirë. Ëm um, një tjetër pyetje që ne kishim ishte nga aktualiteti miq të dashur dhe thamë se ku në cilin qytet zakonisht të qetë të vogël shqiptar, ë uh, në atë që njihet. Njihet si juglindja e vendit, mm, ndodhi një incident me fushatën e Zotit Basha. Juglindja se njihen për njerëz të urtë, punëtorë po pra, që shohin punën e tyre. Atë nam kanë. Po, po. E pra janë pra që më mirë, më mirë, më mirë karrige se sa nami. Po pra, pikërisht ka Zoti Basha ka qenë në Ersek. Bravo. Kush e ka gjetur në Ersek? Arlinda. Po fiton dy bileta për në Cineplex. Ar, mos e ka gjetur Arlinda Rope apo jo? Jo, jo, ah, Arlinda. Ah, Arlinda, thashë se kishim të Arlinda Rope. Ej, um, Çka kishte ndodhur eksakt? Unë nuk e kam uh, kam qenë duke lëpirë plagët e Bayernit dhe po, nuk jam marrë me këto. Edhe unë pak lexova në fakt mm. dhe gjatë fushatës, gjatë prezantimit të Kanë tentuar ta qellojnë me një karrige po. diçka. Por ka mm. zënë një person tjetër një 70 vjeçar, një 74 vjeçar, dhe ka përfunduar në spital. Ai. Ai. Në spitalin rajonal. Po. Ersekës. Po. Kolonjës. Bilishtit etj. Etj etj. Etj etj. Mirë, është bërë një barometër, nuk e di nëse e keni parasysh barometrin që bëhet çdo vit, barometri i vitit 2015 mat, opinionet, ndjesitë, eh, pritshmëritë e vendeve të ndryshme të Ballkanit. Mm -hmm. Dhe ne dalim shqiptarët, ne pra. Po. Eh, të dytët mbas nesh janë eh, shqiptarët e Kosovës. Mm -hmm. Por ne të kësaj Republikës së Shqipërisë dalim se jemi sipas barometrit Më si jemi? Më Më pipët e Ballkanit. Çfarë? Oh. Pipët, pipët është çfarë duhet gjeni ju be? Si dalim pra? Ah, okay. Ti çfarë mendove? Ah, mutove. Jo, jo, po më thotë ojë. Në fakt u tremba thashë se po na shajnë. Jo, nuk na kanë sharë. Atëherë kjo është prit prit se e di. Është një prit prit se e di. Dakor. Në barometrin që që zhvillohet, në barometrin që zhvillohet, maten ca indekse. E kupton, për shembull, ne mund të ishim, nuk dua ta them tani, por ne jemi Është është rreth në pozitivitet, jo në negativitet, kështu okay. që mos mendoni për keq. Është pamje brendshme apo pamje jashtë? Au, tash e pamje brendshme, pamje jashtë. Kush e ka marrë vesh, e ka lexuar lajmin edhe kaq. Këto janë uh, matësat e pritshmërive ekonomike në përgjithësi dhe ne e shikojmë të ardhmen mm. me dritë në fund të tunelit, nga sa duket. Kështu kemi qenë gjithmonë në fakt. Kështu kemi qenë gjithmonë. Jo, po nuk duket po jo shikosh jo lajmin për shkakun. Po shikosh po. lajmin, duket sikur Sikur s'ka dritë fare atje. Ka errësirë, ka më shumë po. Ngërç i madh. Ngërçi, ngërçi. Ngërçi. Ngërçi, ngërçi. Ça do dëgjojmë tani? See you again. Okej, okay, faleminderit Olta. Në klubin e mëngjesit miq të dashur tani ka muzikë në Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Çdo mëngjes me juve nga 7 në 10. Ja ku vjen kjo nga Fast and Furious 7. Yellow, yellow, yellow Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Kujdes, ej, uh, sex on the beach um, Mund të tingëllojë si, si një Si një pije pije, mund të tingëllojë si Si qejf titull filmi. Po, por uh, janë dy veta të cilët e kanë pësuar nga Sex on the Beach-i, e kanë bërë me vërtet këta. Njëri quhet Jose Caballero, është 40 vjeçar dhe e dashura e tij, 20 vjet diferencë, është 20 vjeçarja Elisa Alvarez. Ëh. Uh -huh. Këta kanë qenë në një plazh në Florida, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një plazh që quhet uh, uh, kam përshtypjen Brenton Beach, po, dhe aty në mes të ditës kanë vendosur që të bëjnë uh, diellin kok. Kan jo, kan Po jo, mirë s'do të thotë gjë. Ishte ishin uh, plot me desire. Mm, e ke parasysh? Tani çka ka ndodhur është që i kanë parë uh, njerëz të ndryshëm dhe i kanë uh, i kanë uh, Ka pasur dhe fëmijë. Po, mm, ka pasur një ka, ka qenë një vajzë e vogël 3 vjeçare e cila ka parë të gjithë aktin dhe ka mbetur shumë e surprizuar dhe e kuriozuar nga Çfarë po ndodh atje? Pse ky xhaxhi dhe kjo teta janë duke bërë atë që po bëjnë? Megjithatë, çfarë është çfarë është serioze në këtë rast është që dënimi për këtë është 15 vite burg. Çfarë? Dhe po, oh. e kam patallje. 15 vite burg dhe për uh, zotin uh, Jose Caballero, mm -hmm. ky është rasti i dytë i seksit në plazh. Mhm. Rasti i dytë. S'e përmban dot veten. Rasti i dytë uh, i seksit në plazh, po, ë uh, këta janë uh, dy personat në fjalë. Nëse mund të shikoni atje në ekran, siç po njofton ajo zonjusha atje mm -hmm. tek lajmet, por uh, u ka ndodhur pra, u ka ndodhur. 15 vjet për Caballeron, po kërkohet, imagjinoje. Ti je me të dashurën, mendon do bësh seks në plazh, ajo sipër ky poshtë, shtrirë në buzë të oqeanit, jo shumë njerëz vërdall, por mjaftueshëm njerëz vërdall. Dhe 15 vjet burg. Po të rinj janë. Po. Kanë kërkuar që edhe edhe Elisa Alvarez gjithashtu të dënohet me burg, por uh, jo aq shumë sa Jose Caballero që nga sa duket qenka edhe tip bodybuilder, kështu mm. u merrka me me trupin. Do të ketë mundësinë që ta ushtrojë më shumë më gjatë, ndoshta edhe në burgun numër 15 atje në Florida. Imagjino 15 vjet. 15 vjet. 15 vjet burg, po. Këtë. Të kushton. Po, kështu që. Një dëshirë e vogël. Një dëshirë e vogël. Duhet t'i përmbash ose të gjesh vendin e duhur atë. Mm, kam mëshirën. Po sepse e kanë pra, ai quhet quhet sjellje Ka qenë uh, ministri Saimir Tahiri mbrëm ose dje në një në një aktivitet që është mbajtur atje në lidhje me reformën në drejtësi. Ka qenë e gjitha. Dhe ai ka thënë që të varfrit dënohen ndërsa të pasurit Mm. Është me rimë. Tam. Të varfrit, pra ka qenë një akuzë drejtuar uh, sistemit gjyqësor, gjykatësve të korruptuar, mënyrën se si funksionon çfarë bën me shenja, çfarë çfarë, çfarë këto me shenja që i bën. Po më shpjegon mua diçka. Veprime që. Ma bëj edhe një herë tashi këtë gjë tjetër. Jo, bëj bëje ta shikojë publiku, çfarë veprime është bën juve. Po tani janë gjëra personale. Ore unë po them 15 vjet burg tjetri. Për gjë, edhe s'ishte as në televizor, ishin çfarë? Ishin veprime. Ne thjesht ta shenja po bën. Po, ne po shikoheshim në sy. Unë thjesht për të kuptuar, u bëra kurioz se i bëri një shenjë, mua më duk si shenjë shumë interesante për të thënë më të paktën. Po. Pra, pra ministri foli me rimë dhe tha, të të varfrit dënohen, mhm. ndërsa të pasurit Pika pika pika. Mm. 0-6-9-20-7-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja Mirë, uh, Olta Ke një kreher atje? do ikim apo do të them dhe një dy fitues shpejt e shpejt. Ingrid Michaelson miq të dashur vjen tani dhe këndon këngën e saj Time Machine në Club FM në 104. Por unë ia uroj përveç se të mbarë edhe me shumë fat. Që ta kem çik më ndryshe nga ty Jeri. Patjetër. Ëm um, Shaquille O'Neal. Edhe pse jo edhe ca lek. Ka Shaquille O'Neal ka shpërthyer uh, internetin, nuk e di nëse keni dëgjuar këtë. Po Shaquille O'Neal uh, ka shpërthyer internetin, ka po, ka prishur internetin, po, të gjithin. Si, është uh, ish basketbollisti i famshëm amerikan gjigant, sa ç'është mm. aty. Tani ka filluar punon uh, për uh, televizionin uh, dhe prezanton këto ndeshje të basketbollit, të gjitha këto analizat që bëhen në studio. Shikoni se ç'ka ndodhur për shembull në një moment kur ai është është ngritur dhe ka dashur që të të vrapojë drejt një bordi atje, ndoshta për të bërë diçka, mund ta dëgjojmë nga tetat, lutem. Ja ku e ke Shaquille O'Neal se si e prish internetin. Shikoj. Në TNT. Ja. Një. Një gjë që do ta ndaja me juve është edhe një um, është ky aktori Chris O'Dowd, Chris O'Dowd ishte tek Conan para nja dy ditësh. Chris O'Dowd është kam përshtypjen që është amerikano verior, nuk është nuk është, më falni, amerikano verior. Do të thosha Euro, nga nga Europa veriore diku. Por megjithatë, ë uh, kur shkon te Conan, uh, është duke treguar një histori që i ka ndodhur atij, ë uh, me të birin. E çfarë po i bën të birit? Ka ka një djalë të vogël, që e ka vetëm uh, rreth 15 javësh. Oh, dhe djali është është i vogël, është i vogël. Dhe del shëtitje me djalin, tregon dhe shkon në park mm. vazhdimisht. Ajo gjë që po bëj thotë ai, kam filluar bëj një shaka me të. Ë, uh, sido që djali nuk nuk di gjë që është pjesë e shakasë, është tepër i vogël sigurisht, dhe gruaja gjithashtu nuk është informuar për këtë, por ajo që unë po bëj, thotë ai, është kjo. gjej njerëz që janë në park duke bërë një piknik apo ku di unë se çfarë, një familje tjetër. Po. Dhe u them atyre, a mund t'ju bëj një fotografi me djalin tim? Dhe u jap beben, thotë. Mm. Dhe pastaj u bëj një foto. Po. U bëj një foto dhe ja ku janë këta të panjohur. Një çift tjetër për po. shembull me me djalin. Kanë edhe një fëmijë tjetër. Tani jam duke i bërë këto foto. Thotë ai se kur të rritet djali, unë do t'i printoj. Mm -hmm. Dhe do t'i vendos mbrapa, do kem fotografi përqark me korniza nëpër shtëpi dhe mm. mbrapa fotografisë që do duket do vendos këto foto të tjera. Po. Dhe do vijë një moment që djali do më kërkojë, më thotë babi më duhet një një kornizë për fotografi. Eh, do i them merr një nga ato kornizat e vjetra. Hape një nga ato dhe vër një fotografi tënde. Po. S'ka problem. Dhe kur ta hapë çuni, do të shohë fotografitë e tjera. Do gjejë fotografinë tjetër, do thotë ç'ne unë me këtë familjen tjetër. Edhe do vijë, do vijë poshtë më thotë babi, babi pse jam me këta njerëz të tjerë. E unë do t'i them, ku e ke gjetur atë? Pse e ke hapur atë? Edhe ideja që do ta trëm, do të them fëmijën e tim të besoj. Sikur Sikur nuk është i tyre. Sikur nuk është i tyre. Po është duke e bërë kështu, kjo është një shaka me projeksion 15 vjeçar, po, po. Një shaka e çuditshme, madje. Mirë, pa tani, normal, normal. Ai është komedian, Jeri, kështu që i takon të jetë i çuditshëm. Ah! Ora është tani 9:00, më falni, 8:29 minuta. A kemi një ndërprerje të shkurtër publicitare për 8:29 minutën apo e kemi? E kemi, po. Okej, një sekond. Se e bëun tash. Okej, jemi gati. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit, ju përshëndesim. You can tell by the way she walks out she smiles Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani a e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Ka disa gjëra thelbësore që ju duhet të bëni që të ndiheni më të shëndetshëm dhe me më shumë energji çdo ditë. Ndoshta gjëja më e mirë shëndetësore që ju mund të bëni për t'u ndjerë më mirë çdo ditë është që të ushtroheni herët në mëngjes. Edhe duke bërë disa ushtrime të lehta si ecje, ulje ngritje ose hedhje në litar do t'ju ndihmojë të ndiheni më mirë çdo ditë. Mungesa e gjumit vret shëndetin. Nëse keni probleme me fjetjen herët, shmangni televizorin apo internetin përpara se të mbyllni sytë për të fjetur. Nëse pini tre gota ujë, një gotë çaj, një filxhan kafe dhe disa gota me lëngje të gazuara ose lëngje me përmbajtje të lartë sheqeri çdo ditë dhe mendoni se ju pini ujë mjaftueshëm, mendoni përsëri. Trupi ka nevojë për ujë për të funksionuar siç duhet. Qëllimi është që të konsumohen 7 deri në 8 gota ujë çdo ditë. Hani shëndetshëm, ndoshta kjo tingëllon si diçka normale, madje edhe e mërzitshme, por shumica prej nesh bëjnë zgjedhje të gabuara ushqimore. Një dietë e shëndetshme do të ndihmojë të rrisë nivelin tuaj të energjisë, duke përmirësuar shëndetin tuaj dhe duke mbajtur peshën në kontroll. Kur ju jeni produktiv, ju ndiheni më të lumtur. Kur ju ndiheni më të lumtur, ju ndiheni përgjithësisht më mirë dhe më energjik. Mundohuni të bëni një listë detyrash ditore në mëngjes. Kjo do t'ju ndihmojë që të qëndroni të organizuar dhe të kryeni detyrat tuaja me më pak stres. Mendimet pozitive mund të ndihmojnë në nxitjen e nivelit tuaj të energjisë dhe të përmirësojë shëndetin tuaj të përgjithshëm. Jeta është plot me situata të vështira dhe është e pamundur për të qëndruar i gëzuar kur gjithçka shkon keq. Por qëndrimi juaj pozitiv mund t'ju ndihmojë të zgjidhni probleme të ndryshme dhe për të luftuar stresin më shpejt dhe më lehtë. This is Club FM 100.4. Hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4, 8:40 minuta në këto momente. Miq dashur, unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Oltën dhe Lorin, çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 në këto valë, në këtë ekran. Ëm um, Pas pak do të kemi këtu në studio, do të trasim edhe dy vajza dhe një djalë, të cilët janë nga uh, e quajnë veten Urban Sketchers Albania. Do të dëgjoni Uh, se sa punë të bukur bëjnë ata me ca skica fantastike që bëjnë dhe e bëjnë për të promovuar vende të veçanta uh, mjedise mm -hmm. publike në Shqipëri gjëra tradicionale janë ca janë ca vende për shembull në Tiranë, në Korçë, në Gjirokastër, në Shkodër, ku këto shkojnë edhe uh, vizatojnë, sket, skicojnë, no. po, bëjnë ca skica, janë artiste. Uh -huh. Janë artiste dhe do na tregojnë pak për punën e tyre, por ndërkohë që na tregojnë, Do na bëjnë edhe ne. Ë uh, skica. Një skicë këtu në studio, uh, ndërsa ndërsa ndodh kjo e gjitha. Kështu që mund të kemi uh, mund të kemi edhe ne ndonjë skicë nga surprise, nga të. Po, pra, surprizë. Surprizë e bukur. Surprizë nga unë për ju, nga unë për ju. Po, sigurisht. Po, si, po sigurisht. Po sigurisht që sigurisht. Kështu je. Olta. Tërë surpriza je. Jepi pak me të gjithë uh, fituesit e deritanishëm në klubin e mëngjesit. Jepi. Atëherë ia nis me këngën e ditës. Është Konstanca 500 i mbaron numri, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Konstanca. Ndërkohë Erkidi më ka thënë optimist. Ne jemi optimistë, po. Optimist. Shqiptarët më optimistët në Ballkan. Mm -hmm. Sipas barometrit, kosovarët, shqiptarët e Kosovës të parët ne menjëherë mbas tyre, oh, por që po të shikosh lajmet nuk duket, por nga nga statistikat që janë marrë dhe mbledhur nga barometri, Del se jemi optimistë nga ana ekonomike, sigur. Lum si ne. Është si puna e asaj që gjërat më mirë do të bëhen. Domethënë se ndoshta është edhe ajo ideja që më keq nuk nuk, nuk mund të bëhen, kështu që më mirë do të jetë, më mirë do të bësh, është pozitive, është pozitive që të jesh optimist për ta. Po, po. Erkidi fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo, Bravo. Erkidi daku u rregullua pakëz fare. Situata ekonomike. Dy bileta të marra falas për shembull mm -hmm. që nuk eh, nuk po. ka paguar. Okej, okay, mirë. Eh. Ndërkohë që Ilva më ka thënë të pasurit taksohen. Bravo. Fiton dy bileta për të. Është e vërtetë, po. Po. Ëm, ehm, um, shprehja që uh, ministri Tahiri ka përdorur ka qenë uh, të varfrit dënohen, ndërsa të pasurit taksohen. taksohen. Do thotë që në sistemin e drejtësisë për shembull qoftë se je i pasur dhe ke para, mundet që të paguash një taksë, në thonjëza, tek mm -hmm. tek gjyqtarët dhe ai ka përdorur edhe një fjalë tjetër që ishte në fjalën e tij ka thënë ë uh, sistemi gjyqësor mm -hmm. është i korruptuar deri në palcë. Deri në palcë. Si e gjeti? Si e gjeti? Ka kështu më tash se ishte ishte instaluar tek tek QSUT një një skaner i ri, nuk e di nëse e pe dje. Tek lajmet që jo, është bë, imazheria që që bëhet domethënë shikon mund të shikosh palcën, oh, bën diagnozë kështu edhe shikon. Xhepin, mund të shohësh të gjitha. Tash palca është është një gjë që duket. Dorën te xhepi. Ka korrupsion në palcë. Merret vesh ajo. Okej. Okay. Mirë, ëm um, Ka një uh, Kuiz me seri Në klubin e mëngjesit Tam po. Që Me tematikë Me tematikë suksesin Ose aromën e ëmbël të suksesit mm -hmm. Kam një pyetje për juve Le të shikojmë nëse e dini Se për kë bëhet fjalë Atëherë, mm -hmm. për shkak se kanë një perandori miliardere të ushqimeve për kafshët, vëllezërit Liu mm -hmm. janë ndër familjet më të pasura të këtij vendi. Të cilit vend? Të cilit vend? Është një perandori miliardere mm -hmm. në dollar. Një perandori miliardere e ushqimeve për kafshët. e cila është në zotërim të vëllezërve Liu. Dhe kjo i bën vëllezërit Liu ndër familjet më të pasura të këtij vendi. Të këtij vendi. Cilit vend pra? 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Take it away Tini. Shkojmë tek publiciteti miq të dashur, kthehemi mbas pak me Lost Frequencies në klubin e mëngjesit 8:44. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, sapo dëgjuat nga Nickelback, kjo është She Keeps Me Up. Jeni me Club FM në 104. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Artin, Oltën dhe Lorin. Çdo mëngjes me ju nga ora 7. Deri në orën 10 në këto vale, këtë ekran, gocat kanë bërë gati një sharadë, por në fillim fare dua që të merremi pak me atë që kemi si uh, kuizin me seri për ditën e sotme. Ju pyeta se në cilin vend është uh, njëra ndër familjet më të mëdha, familja mm -hmm. Liu, e dy vëllezërve Liu, të cilët janë perandor, si thua, është një uh, perandori e miliarda dollarësh të ushqimit për kafshët. Dhe vendi është Kina. Bravo! Bravo! Eli fiton dy bileta për në Cineplex. Vlezrit Liu janë nga Kina dhe kanë një perandori miliona dollarësh, le të bëjmë uh, miliarda dollarësh. Le të bëjmë një tjetër pyetje. Kjo ka të bëjë me suksesin. Ëm uh, është thjesht e shkurtër, e shpejtë. Besoj dikush prej jush do ta gjejë në televizion bëhet fjalë. Mm -hmm. Ky është orari më i suksesshëm. në televizion kur edhe reklamat kushtojnë më shumë. Ka një fjalë për këtë. Ka një shprehje ose një term, nëse doni, anglisht. Është orari më i suksesshëm televiziv kur edhe reklamat për televizionin kushtojnë më shumë si quhet. 0-6-9-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja Atëherë vajzat kanë uh, menduar sharadion e tyre është një fjalë të cilat uh, cilën ata do të fshehin nga ne mm -hmm. Unë dhe altini do të mundohemi të zbulojmë se cila është fjala Gati goca? Gati Sharadio Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme Atëherë goca fjala juaj është diçka e ngrënshme Jo mm -hmm. është një jo. send jo. Një vend jo. Një veprim Një veprim, veprim. një ndjenjë, koncept. Mund të themi koncept. Një koncept. Po. Tam. Ë koncept që bën vetëm njeriu. Njeriu. Po, nuk është se e ka vetëm njeriu, si. Po që mund ta ketë. Nuk mund ta ketë po, kafsha. Nuk e di. Apo e ka dhe kafsha. Mund të qëndrojmë vetëm tek njerëzit. Mund të themi për njerëzit. Po, është është është mhm kur flasim për njerëzit se po. ka edhe kuptime të tjera edhe në anglisht me s fillon po e vërtet su jo është super jo është super njeri jo por je në rrugë të drejtë me su jo me su po pra ideja te mënyra e të menduarit është hmm. është është po, tani është ti je një njeri Po ti e ti e ti e një herë para, ti je një njeri salamandër. Jo. jo. E një mm. Kur je shumë i veçantë dhe tek dikush tjetër lë një shije shumë të mirë dhe je një njeri s Po por jo simpatik themi. Jo, jo serioz. Jo, është diçka e bukur. Jo i sinqertë. Është Jo i saktë. Jo. Jo, jo, jo i saktë. Jo, jo. Pasohet nga një bashkëtingëllore. Ë, nga një bashkëtingëllore, po ju këto na thonë vajza është sp sp sp. Po pra. Unë s'e do ta kishit gjetur më herët. Ja, po. Po. S'ma merr mendja. Okej, mirë, dakor. U mor vesh. Ju ndihmuam, pse po, tani faleminderit. Pa fund. Faleminderit shumë goca. Rrofshi ju. Ju lutem. Jeni shumë për veten tuaj.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 Uh, Froku. Froku, Viktor Froku. Viktorin uh, do ta shikoni uh, që është uh, në skajin tjetër të studios duke na skicuar ndërkohë që ne flasim, por por unë kam këtu Edwina Zekaj dhe Melina Bilica. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Goca mirë se erdhët. Ju vini nga Urban Sketchers Albania. Na tregoni pak se çfarë çfarë është Urban Sketchers Albania? Ju jeni artiste, që dy studioni në në arkitekturë, po? po. Për arkitekturë po ndërkohë edhe skiconi, na tregoni pak. Po. Jemi të dyja studentë arkitekture. Ë është një fjali e gjatë në fakt. Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës dhe arkitekturë. Është gjithë kjo fjalë e gjatë që duhet thënë. Atëherë, Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës, Arkitekturës dhe Urbanistikës, Dega Arkitekturë. Okej. Okej, ehm, mirë, ia dolëm. Po pra, duhet thënë kjo. Ë, jemi pjesë e Urban Sketchers Albania që prej shkurtit. Mhm. Vetë Urban Sketchers Albania është një organizatë jo fitimprurëse Kur e thua kështu është pak serioze, po themi diçka e tillë. Është një grupim studentësh. Një grupim studentësh që bëjnë çfarë? Që skicojnë. Do çdo të diel dalin dhe skicojnë për një temë të caktuar, për një në një vend të caktuar. Ëm mhm. ehm, ne jemi pjesë që nga shkurti si organizata është formuar që në janar. Në fillim kanë qenë këto janë skicat. Po, po. skica. Të cilat i përkasin temave të veta. Unë ndërkohë që ju flisni, unë do t'i tregoj këto për Erës, se është në në anglisht, po. Viz Albania pikë org, pikë org. Mhm. Atë për informacion për Kjo kjo që po shikoj këtu unë është është bulevardi Zogu i parë, i parë nga nga sheshi Skënderbej. Po. Duke u nisur drejt stacionit të trenit. Shikoj për shembull që ke bërë Melina këtu aeroportin Nënë Tereza në kryeqytet. Shumë bukur, me çfarë skiconi? Uh, Atëherë teknikat janë të lira dhe secili mund të përdorë atë që ndihet më rehat dhe më mirë. Zakonisht, mm -hmm. domethënë e përdorim akuarelin, rapidin, mm -hmm. por që çdo njeri nuk është i detyruar të përdorë me atë që ndihet komode. Po. Mm -hmm. Do thotë, si funksionon? Juve mblidheni për shembull të dielave dhe mhm. vendosni që këtë të diel do të shkojmë në Shkodër, me që po mbaj një një po. skicë të, të po. pedonales në Shkodër. Qëllimi qëllimi tonë është që uh, ne të skicojmë Shqipërinë, domethënë motoja tonë është të skicojmë uh, Shqipërinë skicë pas skice mm -hmm. dhe ta tregojmë vlerat që uh, vendi ton ka. Mm -hmm. Dhe shumë prej eventeve domethënë uh, përmbajnë qytetet e Shqipërisë, por jo vetëm kaq, ne Edhe në Tiranë zhvillojmë tema të ndryshme, si për shembull ajo që pamë pak më parë tek bulevardi Zogu i Parë, po, te Skënderbeu, uh, ishte një skicë 360 gradë ku të gjithë ishin pozicionuar rreth uh, sheshit mm -hmm. dhe kapnim secili një pjesë dhe më pas kur skicat uh, përfunduan dhe i bashkuam atëherë ishte e, uh, pamja e plotë. Mhm. e sheshit. Po një si foto panoramike, po, po një skicim panoramik, të mhm. kjo ishte ide. Ndërkohë që ju nuk jeni vetëm ju të tre, sa studentë të tjerë janë bashkuar? Uh, grupi tani përbëhet nga 13 veta, uh mhm. -huh. por që shpresojmë që të na bashkohen edhe të tjerë. Uh, nuk ka as edhe një kriter, thjesht uh, pak talent. Kjo është radio apo jo? Kjo është kjo është po. bar radio. Po. Po. të ketë shumë dëshirë dhe për të skicuar dhe për të kontribuar me anë të talentit dhe punës tonë. Tani, um, ideja ajo që unë doja të pyesja është është kjo. Për shembull, uh, jam duke mbajtur në duar, unë e njoha dhe kur e pashë për herë të parë kur u takuam mm -hmm. bashkë. Uh, Jeri, e di se ku është kjo skicë? Mm, jo. Jo? Jo. Jo. Kush e di? E di Lori? Lori, as ti nuk e di? E dallon dot Olta se ku është kjo skicë? Mjafton që të skicojë dhe më pas na i dërgon këto mhm. skica dhe ne e postojmë. Ju e postoni në në faqen tuaj, që po. është Urban Sketchers vizë Albania pikë po, org. Ose faqen në Facebook. Po, dhe po. një pjesë e mirë e këtyre skicave dërgohet edhe te grupi Urban Sketchers, që është grupi i përgjithshëm ndërkombëtar. Ndërkombëtar. Mhm. Dhe dhe aty postohet një pjesë e mirë e këtyre skicave tona. Pra ekziston një grup ndërkombëtar që po, quhet Urban Sketchers dhe këta bëjnë skica urbane të vendeve të ndryshme të botës, po. qyteteve të ndryshme po. dhe ju jeni pjesë e kësaj. Po. Po. Të gjithë në gjithë bashkëpunimin, kështu. Edwina, po si mendoni se kontribuon kjo? Se që kontribuon, po kjo nuk diskutohet, po si mm. në çfarë forme? Po tani që e thamë në fillim fare moto është të tregojmë Shqipërinë skicë pas skice, mm -hmm. në mhm. sensin që së pari ne udhëtojmë për veten tonë. krijon eksperienca të reja, njeh njerëz të rinj, ke këtë shpirtin e aventurës, krijon diçka që vërtet ia vlen, domethënë për veten mm -hmm. personale po them. Pastaj për Shqipërinë ajo kontribuon sepse um, momentin që ti shkon dhe skicon një një objekt apo një vend të caktuar, edhe njerëzit që janë aty apo njerëzit që e rrethojnë, uh, kanë një tjetër lloj këndvështrimi, sepse ata mund ta kenë atë pamje gjithë kohës aty. Uh -huh. Po momentin që e shohin që ti skicon Çka ka gjetur interesante ky që po e skicon? E shikojnë me një sy tjetër. E shikojnë me një sy tjetër. Mm. Ndodh shumë shpesh. Në fakt për shembull e vumë re në Gjirokastër që kishte shumë uh, komunikim me banorët e zonës. Ne jemi nga Gjirokastra të dyja, domethënë edhe mm-hmm. bënte efekt. Edhe um, vinin pyesnin për shembull çfarë është, pse po bëni, çfarë po skiconi. Edhe pastaj kthenin kokën shikonin, po ç'ka interesante që vërtet për të skicuar. E shikonin te skica. Po ti ku ke qenë? Vëmë diçka, vëmë ka shumë vlerë në fakt. Dhe nuk është vetëm kjo. Ne bëjmë kemi ndërmend të bëjmë një botim, siç është ky botim i parë. Po. Që mund ta shikoni këtu. Ah, sa i bukur qenka kjo. Um, Në kjo është si një si një bllok i vogël. Mm -hmm. Po, dhe skicat ndahen, janë të ndashme, mund të vendosen në të përdoren në mënyra të ndryshme. Mm -hmm. Dhe mhm. botimi mendoj dëshira është që ta shpërndajmë nëpër aeroporte, ta shpërndajmë ndoshta online, të ketë një lloj shpërndarje që turistët apo njerëzit të vinë të shohin vlerat e Shqipërisë. Mm -hmm. Dhe jo vetëm turistët, po dhe të rinjtë shqiptarë për shembull që shpeshherë i nënvlerësojnë vlerat e Shqipërisë. Edhe duhet, kam përshtypjen se e bën efektin e vet. Mm -hmm, jo, janë eskizat janë vërtet shumë bukura, se kjo është një një formë arti. Po. Ëh, uh, që njerëzit e preferojnë, ja, unë shikoj këtu për shembull që ka një rrugicë e vogël, një portë, një portë Tirane mm -hmm. se kështu tipike po, po, po. me edhe me atë strehën me me tjegulla sipër, ëh, uh, si shtëpi qerpiçi. Këtu pastaj kjo duhet të jetë mund të jetë në mund të jetë nga Korça, Po mund të jetë në Shkodër se Po, duhet ta ketë nga mbrapa shkrimin. Katedralja ortodokse. Po kjo është kisha ortodokse në Korçë. Okej, okay, Korça. Korça është edhe kjo është kjo është e Tiranës këtu. Po, po. janë të përziera domethënë. Po. Ky është botimi i parë fare që ka qenë, ngaqë është bërë para se të vinim ne të tre te Urban Sketchers, mm -hmm. është bërë nga grupi fillestar. Ishte Prej, prej, po, pesë persona është, mos gaboj, po, po pesë persona. Pesë persona tani janë bërë uh, janë bërë 13. Ne presim të bëhemi më shumë akoma. Tani ideja është që jemi 13 persona grup i konsoliduar që shkojmë pothuajse çdo javë. Po. Uh, me lëvizje të vogla plus minus 1, por uh, janë dhe gjithmonë njerëz të tjerë që vijnë, ikin, vijnë për shembull një herë dy javë ose ikin prapë, nuk, është e lirë domethënë, është e mm. hapur për gjithë. Kjo është gjëja më kryesore. Po për t'i uh, për t'i për t'i printuar këto për t'i për t'i krijuar këto produkte, domethënë këto janë produkte shumë po. mira turistike. Nëse ti je në një Aeroport, po themi largohesh nga mhm. Shqipëria dhe gjen një një libërth si ky me këto vizatime të bëra me dorë, mhm. me këto skica uh, interesante, të bukura edhe elegante siç mhm. janë. Pse jo, ta marrësh një kujtim të Shqipërisë dhe e mban diku në një komodinë, në një në një vend po. kur kthehesh atje që thua që kjo është çfarë unë pashë në po. Shqipëri. Domethënë është ideja për të lidhur syrin atë që është e veçantë te qytetet tona se Ka dhe gjëra të paveçanta, plot, por ka dhe shumë të veçanta. Le të mbetemi te të veçantat ato. Jo, po unë mendoj që ndihmon sepse me syrin e po, artistit. Edhe ato që ne nuk na duken, për shembull ne kalojmë përditë atje dhe themi ja çfarë ka të veçantë këtu, po kur shikon në skicë është ajo që po thoshte mhm. Eduina pak më parë. Dhe këto gjëra domethënë mund të fare mirë mund të skicohen. Kur ishim në Gjirokastër, Uh, përveç asaj punës sonë së përhershme që skicojmë, uh, pikat më karakteristike, kishim edhe të skiconim rënojat. Dhe ne, në këtë mënyrë ne dhamë një mesazh që shiko se nuk duhet lënë pas dore. Edhe këto rënoja që dikur kanë qenë shtëpi karakteristike me shumë vlera duhet të të rikonstruktohen. Mm -hmm. Dhe, pra për të nxjerrë në pah, për të për të po, vizatuar po. rënojat siç janë ashtu. Edhe pse domethënë në këtë moment ato nuk kanë asnjë vlerë, ne i skicuam prapëseprapë për të dhënë një mesazh dhe Besoj se do ketë bërë mm. Uh, punë ndopak. Po ju del koha që të merreni me skicat përveçse ju jeni në Universitetin Politeknik të Tiranës dega arkitekturë të bërë. Nështë, nështë. Po aq. Po faktikisht uh, ne mblidhemi vetëm të dielën mm -hmm. në mëngjes, kështu që kjo është dhe një justifikim që shumë të rinj e përdorin dhe nuk vijnë. Po që një të diel që fare mirë mund ta shfrytëzosh duke fjetur gjumë, mm -hmm. që nuk të vlen asgjë, ti mund të bëhesh pjesë e Urban Sketcher dhe e di që ai mëngjesi të të vlen. Mm -hmm. Në mënyrë se si funksionon është ju vendosni që të shkoni të gjithë bashkë bëni të njëjtën gjë, pastaj krahasoni skicat e njëri-tjetrit për shembull. Po, se si ndryshon këndvështrimi yt nga nga këndvështrimi tjetër, domethënë. Mm -hmm. Shikon unë unë unë pashë këtë gjë ose unë pashë këtë gjë, unë bëra kështu, unë bëra kështu. Ka një lloj se edhe ndan artisti njëri me tjetrin pastaj. Po Normal, gjithmonë ka gjithmonë vend për përmirësim, dihet ajo. Po momentin që ne shkojmë në një vend, nuk skicojmë të njëjtën gjë. Jo, një një një një gjë, po vetëm një pedonalja e Shkodrës, për shembull, po, tema është pedonalja e Shkodrës. Po, po. Pastaj njëri është 100 metra më tutje, njëri 100 metra më tu, njëri e merr kështu të gjatë, dikush merr vetëm një godinë, një dritare, një gjë. Po po po po vendi është i po. njëjtë. Kjo kjo është e bukur, domethënë se secili ka teknikën e tij dhe mhm. secili mëson nga njëri-tjetri. Ë ne po të krahasojmë skicën tonë të parë dhe skicën ku jemi tani bën shumë dallim. Ashtu, po. përmirësohen skicat. Po përmirësohemi dhe marrim secili nga ato të veçantat e njëri-tjetrit. Mm -hmm. Me përmirësohet për dy arsye, së pari sepse dhe vetë duke ushtruar ti arrin të krijosh një një lloj standardi apo një lloj të veçante tënde dhe pastaj duke marrë dhe nga njëri-tjetri për shembull ne dy jemi te arkitektura dhe japim gjithmonë shumë përparësi mm. perspektivës apo Keni qenë në lice përpara për pikturë? Jo, jo. jo. Asnjë, jam gjimnaz i përgjithshëm, në një mhm. gjimnaz madje. Edhe Si quhet? Ë, Siri Shapllo Gjirokastër. Po. Se jemi të dyja nga Gjirokastra. Um, nuk e ka kështu të gjatë në Gjirokastër. Jo, jo, shumë shumë shumë shumë. Gjimnaz i përgjithshëm. Jo, kaq. Edhe, ne japim shumë përparësi perspektivës, për shembull, apo kompozimin në fletë, apo këto. Ndërkohë që Viktori, që është tek artet, mm -hmm. ai uh, jep shumë përparësi ngjyrave, dhe gjithmonë duke i krahasuar, ose duke parë, marrim gjithmonë këshilla nga njëri-tjetri, dhe japim... Mm -hmm. këshilla të ndryshme. Kemi pastaj një studente që është për dizajn, kemi dy vajza të tjera, dy binjake që i ngatërrojmë gjithmonë dhe i kërkojmë falje publikisht. Sa gjë, ajo dhe ajo tjetra. Po pra, ajo dhe ajo tjetra, që nuk kanë fare për asnjë degë që ka lidhje me me pikturën, me vizatimin, me këto, po e kanë pasion dhe vijnë na shoqërojnë. Kështu që jemi të përzier. Shkëlqyshëm. Goca shumë urime. Ë uh, unë jam uh, jam krenar për juve dhe dhe për uh, për mënyrën se si keni zgjedhur ta kaloni kohën duke dhënë një kontribut sado të vogël për uh, për Shqipërinë, për imazhet E e vonë se këto ndërtesa mund mos jenë një ditë, fatkeqësisht, por që do do të kemi skicat për t'i po. për t'i kujtuar. Ë uh, Edvina Zeka miq të dashur dhe Melina Bilica. Faleminderit që të dyjave, faleminderit edhe Viktorit që është duke na skicuar ndërkohë. Viktori i qetë atje mbrapa dhe na ka na ka bërë studion pas pak do të tregojmë edhe se çfarë pune ka bërë Viktori. Do të kthehemi shumë shpejt në klubin e mëngjesit me më shumë. Mos harroni Urban Sketchers Vis Albania.org i gjeni edhe në Facebook gjithashtu. Darling, darling Unë jam blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Mirëmëngjes. Nonjën dhe Lorin do të vazhdojmë programin tani Mirëmëngjes. me kthimin e Sharadios. Vajzat eh, e kanë eh, menduar fjalën e tyre, ne ua gjetëm. Ishte fjala Me pak Dhe speciale. vështirësi. speciale, Po, gjetëm speciale, shpejt, fjala Jeri. speciale. Është Aleksandra fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. O i lumtë Aleksandrës. Ë, ndërkohë që ne e kemi menduar fjalën tonë, gjithashtu dhe ju vajza mund të Filloni të zbuloni se çfarë është hmm. radio jonë. Juve në dëgjim mund ta provoni tek 069 20 70 222. Jemi në gozë. Është një koncept? Jo. Është je shumë larg je. Një gjë, larg fare. Një gjë që hahet. Pyetja e parë ishte. Mm, nuk jo, hahet. Është send. Është send. I madh apo i vogël? Varet mund të themi. Domethënë i vogël do thosha. I vogël, po ka dhe të mëdhenj, po jo të mëdhenj mëdhenj. Domethënë mund ta mbash në xhep një send të tillë. Mund ta mbash tjetër po, po Jeri. E ke ti Altin? Jo, me vete s'kam. Jo. Po ti blendi. Jo. Në shtëpi kam. Në shtëpi mbahet një send i tillë. Mbahet në shtëpi po. po. Mm, në pjesën e kuzhinës? Jo, nuk do thosha. Jo, Jeri nuk ka përcaktim. Nuk e di se çfarë ta quaj atë unë. Nëse jeni në rrugë të drejtë me Paramanda. Paramanda motor që bën nga opla. Nëse ngatërrohet dot me gjë tjetër. Nëse iku ajo, ishte gjilpëra. Bravo, e gjetën. Bravo Altin, dy bileta për në Cineplex për ty. Atëre, ëm, um, unë edhe dy bileta për Antin. Bravo, e gjeti. Ëm, Olta, është orari më i suksesshëm në televizion kur edhe reklamat Kushtojnë më shumë. Prime time. Prime time. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. Mirë. Ë, uh, mund të bëjmë një tjetër? Patjetër. Atëherë. Damn. Të gjeni një kështu unë të shimë ah, Një të vështirë të lutem mm, mm, Të gjeni një të vështirë? Po Vështirë fare Prime time e ka gjetur Tea dhe fiton 2 bileta për në Cineplex Bravo Tea Atere mhm. Këto dy firma me fjalën General brenda ose General po. brenda janë dy firma të cilat të dyja bëjnë pjesë në 500 kompanitë më të fuqishme të botës që quhet Fortune 500. Mm. Janë dy firma që e kanë fjalën General po. brenda. Kujdes, në emrin e tyre, cilat janë dy firmat General që janë të dyja pjesë e Fortune 500 ose ë uh, As Animals, tani në klubin e mëngjesit sapo dëgjuat, ora është 9:34 minuta pothuajse. Fjalën do japim koleges sonë uh, Olta Reka për uh, parashikimin e motit. Olta Reka je gati? Atëherë po deshe unë mund të bëj një hyrje më të gjatë, mund të flas pak për ty, për uh, flokët e tu, që i ke shumë cilësor, me thënë të drejtën, uh, për uh, karakteristikat si stop, stop, puna, stop, Uh, dashuria, respekti për kolegët, notat e mira në shkolla, si diturinë e natyrës në klasën e tretë që e kishe mbështjellë me uh, me një letër të bardhë. Po, oh, dhe plasmas. Na trego pak pra. Jepi se si është wow si është parashikimi i motit, ndërkohë që jashtë nxin. Po, po. Nxin, dhe Olta akoma thot nuk ka shi. Parashikojmë akoma që nuk ka shi. Më vjen keq, por ose telefoni ka rrejtur ose moti është bërë i paparashikueshëm. Telefoni im thot tani Gjasa të janë të ketë Ka re 21 grad dhe ka vetëm re më thot Po, ka re, këtë e ka gjetur Por fillon të hapet nga ora 10, 10 e po, gjysëm Po, po, do ketë pak re, pak diell Vranësira, po, po Por shi, jo Jo Ndërkohë që nesër e premte ka diell Dhe 30 grad mm -hmm. Temperatura, no, okay. ndërkohë që të shtunën do jetë po si sot Edhe re, edhe diell. Të dielën ka bubullima. Të dielën kemi bubullima e shiqa me. Oh, okay. ba, ba. Lajm i keq. E mirë, okay. Ha, se s'ka ndonjë gjë të keqe. Kështu që në këtë moment 21 grad, 28 do jetë maksimale. Nga Brunja jonë miq të dashur kalojmë tek bjondja këtu në studio. Është tani fjala për Jerin, jepi Jeri. Po ne kemi folur pak më parë Blendi për makinën vetëdrejtuese. Tani vetëdrejtuese. Është një kompani uh, britanike. Kjo makinë quhet drejtoresh. Uh, vetëdrejtuese. Tamam, e përplasë ti vetë. Faleminderit për informacionin, po un them që nuk bie shi. Okej, okay, dakor. Bie shi. Jepi Jeri, jepi Jeri. Duhet të vendosësh syzet. Daimler ka krijuar kamionin vetëdrejtues që do ta bëj transportin rrugor të mallrave më të sigurt dhe gjithashtu më të lirë. Çfarë ndodh është që kamioni mund të vetëdrejtohet pa nevojën që ti të mbash duart gjithë kohës në timon. Jo, më mban me këmbë. Dhe jo, jo, nuk ka nevojë që ti të jesh rri aty për. Jo, si Rocky, do ja thosha Silvestre Stallone ka pasur atë filmin Over the Top ku bënte kështu mundje krau. Që bënte stërvitje. Mm. Ishte edhe kamionist edhe mundje krau, kështu jo. Dhe ideja është që kur janë udhëtime shumë të gjata që zgjasin Blendi për 3 ditë ose 4 ditë dhe shoferi ka nevojë që të punojë makina ndërkohë vazhdon. Mund të skicosh për shembull, mund të jesh mund të jesh skicues, hipën në kamion. Po. S'ke nevojë se ai vetëdrejtohet, merr skicat tak tak tak fillon skicon rrugën. Shumë po. shumë shumë. Do në një farë mënyre do të zvendësoj drejtuesin, por një gjë shumë interesante që ndodh me këtë kamion ishte që në momentin që shoferi mund të jetë i përgjumur dhe nuk kupton që ka diçka të paparashikueshme në rrugë që mund po, të pra, bëhet një aksident i mundshëm, makina fillon dhe ul shpejtësinë deri e ul vet. Oh, dhe është fantastike, e mrekullueshme. Domethënë ky është edhe një udhëtim i sigurt që ti do t'i shpëtosh aksidenteve të ndryshme edhe në momente që nuk je i vëmendshëm. Ti do doje të kishe një udhëtim të tillë Jeri? Un me, me kamion, kamion po. Jo, nuk i kam qejf kamionat. Jo, duken pak frikshëm. Okej, okay, e ngrite, e ngrite, e ngrite, pastaj the nuk i kam qejf duken frikshëm. Por një makinë të tillë po do ta do ta doja me dëshirë. Mendoj që kamionët të japin një adrenalinë të paparë. Ja, Olta për shkak tënd do marrë kamionin. Është kamioniste. Oh, po si, bëj një selfie duke i dhënë. Selfie tani më vjen keq. Dakor, do ashtu mos. Nuk nxjer kudo që shkoj, po të nxjerrja kaq shumë foto, selfie, check-in e check-out, mm -hmm. do bllokoja Facebookun. Okej. Okay. Mirë, faleminderit uh, Olta me check-in e me check-out e me bllokimin në Facebook. Olta në fakt e ka e ka si traditë këtë që nuk uh, nuk bën gabime nga këto. Ëh. Jo. Nuk e di te ky kodi i ri rrugor, më duket se kjo puna e të folurit në telefon ishte parashikuar atje. Më duket se është me heqje pikësh, katër po, pikë më duket. Katër pikë për folur për folur në telefon. Po, po për po. selfie apo për selfies? Për selfie është uh, burg 4 vjet. 4 vjet po. Mirë. Faleminderit. Shkojmë tek muzika tani. Nek do të vijë me Fatti Avanti Amore në klubin e mëngjesit. Ora është 9:38 minuta. Përshëndetje të gjithëve. Hey! Viktori ka mbaruar punë. Oh. Dhe ka bërë një punë shumë të bukur. Ka bërë një punë me të vërtetë mirë. Ëm uh, Kjo është skica që Viktori bëri, ndërkohë që ne ishim duke biseduar edhe me vajzat këtu në studio. Mhm. Mm Viktori, fëte fëte fëte fëte fët. Urtë e butë pa u ndier. E realizoi skicën e vet. Po e ka qartë thënë. Mm. Super. Është shumë mirë. Fantastike, talent. Ë? Mua më ka më ka ashtu. Jerin e ka pasur më kollaj se Jeri formatin e ka gjetur. Po super. Po je je me shpinë si thua edhe. Tam. Po edhe un jam gjysmë profil kështu po tamam. Mm, mm. Identik. Edhe e ndënjura edhe ku di unë. Jo e ndënjura në mënyra e të qëndruarit. Qëndrimi, qëndrimi, qëndrimi duhet të thosha. Bravo Viktor. Edhe edhe këto gjërat lart, tavanin, edhe mhm. poshtë deri këtu. Super. Bravo. Bravo. Shumë faleminderit Viktor. Urban Sketchers Albania, miq të dashur, janë uh, këta të rinj, të cilët uh, skicojnë lart e poshtë nëpër Shqipëri, ndërtesa tipike tradicionale, peizazhe të qyteteve shqiptare. Dhe këto pastaj i kthejnë edhe në produkte të vogla që mund t'i shërbejnë uh, turizmit shqiptar. Mm. Janë janë me ngjyra shumë shpesh. Kështu që Viktori njëri prej tyre, edhe gjithashtu edhe vajzat e tjera që ishin këtu në studio me ne, na kënaqën sot. Faleminderit shumë goca. Edhe suksese me punën tuaj. Ndërkohë, kam një fitues të fundit në klubin e mëngjesit Olta e dashur. General Motors, General Electric. Wow. Bravo. Ej, po janë fantastikë. Po pra. Unë pyeta cilat janë dy kompani me fjalën General brenda që janë në top 5 në 500 kryesore ose kryesuese në atë që quhet Fortune 500, një listë mm -hmm. kompanish 500 kompanitë më të fuqishme të botës dhe janë General Motors, që prodhojnë makina. Tam. Po. Në General Motors kanë uh, Pontiacun, uh, GMC-n, uh, Cadillacun brenda e një seri markash tjera. Opelin e kanë. Gjithashtu, tam. Ë uh, Vauxhallin në uh, Angli. Dhe dhe uh, gjithashtu General Electric që u është shumë e njohur qysh edhe pasi fitoi edhe gjyqin me Shqipërinë për uh, trenin elektrik. Po, Edhe mori po. ca para qyl nga nga ne. Bravo Okej. Bjordi fiton dy bileta për në Cineplex. Mirë, shumë mirë. Bravo. Shkojmë në një ndërprerje fare të shkurtër publicitare, do të kthehemi me më shumë këtu në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Oh, Mr. Madison, I'm so happy you came here. You went from every man to every man's savior. From the Arctic to Everest, Po tani edhe kështu s'më vjen mirë që flet. Si thua do të jem në Interin më qen. Tani tëri natën kam Interin që janë çunat mirë. Mos janë nxirë tifozëve të Barcelonës. Jo, unë ah, të lutem. Unë po them më vjen inat me ata që nuk janë tifozë të Barcelonës. Po bëhen pra bëhen. Bëhen, po për çfarë bëhen? Kundra Bayernit bëhen. Solidaritet. Kundra Bayernit po. Po arrihet kali ngordhur? Po. A nuk është turp? Tjetri ha tre gola aty. Por që ju shkoi shumë keq. S'ka gjë. Do e merrni veten prap. Po do e marrin veten prap. Po lojë është. Topi thon. Lere tash i ulja mikrofonin Oltës Topi thon ca gjëra kështu e ke parasysh? Po i rrumbullakët. Del një në radio thot Topi. Herë futet, herë s'futet në në portë. Ç'të bësh? U munduan të shkretët. S'e bën dot. Ti si më ngjan si një xhaje nga fshati nga ata që të shikojnë sport. Top është. Topi thon. Her futet, her s'futet. Tani inatin, inatin që të rrahën mbrëm mos ma nxirr më. Jo, mos kam inat, kam inat me ty që vazhdon flet tash. Ti e kupton që unë nuk dua të më flasin dhe vazhdon më Topi thon. Po ti e di që her futet, her nuk futet. Do po. në radio është vrasëse. Më thuaj, më thuaj atë legjendaren se po pres ta dëgjoj, kështu e ka futbolli edhe ta ta mbyllni. Jo, nuk flas më tani se u mërzite shumë. Jo, jo, unë mërzitur. I mërzitur isha që mbrëm. Unë kam fjetur i mërzitur, jam zgjuar i mërzitur. Do vazhdoj deri të deri të martën ose si t'ia ngre moralin kolegut. Hm. Hajde një. Ç'të bën? Jepi. Provo. Provo një herë. Mendohu vajza. Se unë mendoj që je aq kreative sa të gjesh diçka për të ngritur moralin. Po, me një këngë. Mhm. Me cilën këngë, Olta? Rafaja Prefiku. Ne thamë. Olta të fut më tepër në depresion, kështu që e mbyllim. Më mirë. Olta është si këto komplimentet, ke parasysh atë? Kam, shiko tani, nuk do të flas më shumë se këtu kam Blendin dhe po të dal nga kjo studio, nuk dihet se sa më presin. Ishte një ishte një burrë që shkoi në një bar dhe pa atje një një një gocë. Kjo ishte një çik peshërëndë, me thënë drejtën, nga këto, kështu, mm. shëndoshat, po kishte hypur mbi tavolinë e kërcente. Dhe ky vajti ul aty poshtë tavolinës e shikonte kështu nga poshtë. Edhe në një moment i thotë, "Wow, tha, çfarë këmbësh." Edhe kjo i tha, "Wow, tha, me vërtet ke, faleminderit." A tha, alamet këmbësh tha. Çdo tavolinë tjetër do të ishte thyer tani. Kjo edhe puna jote, Olta. Ti mundohesh të na ngresh moralin, do të na thënë, "Topi thon." Lot me tope. Okej. Okay. Thuaje të fundit Olta? Derdhet një bot me solar. Oh! Wow. Oh. Bllokohet qarkullimi në aksin rrugor Fier Ballsh. Fier Ballsh. Po. Atje sikur s'mbarojnë, është kjo dhe dhe dhe telashet s'kan të sosur në Fier Ballsh.